Ձեր սիրելի մանուկներ ու պատանիներ, նաև մեծեր ում հետաքրքիր են երեխաների նախասիրությունները, ուրախություններն ու հոգսերը։ Եթերում լուսաբուդույթ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ Զայնասրահում Դավիթը։ Մենք ուրախ ենք ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր իրենց օրվա այս մասը որոշել են մեզ հետ անցկացնել։ Մենք փորձում ենք արդարացնել ձեր ասելիքները եւ մեր ունկնդիրներին ծանոթացնել իրենց տարեկիցների հետաքրքիր նախասիրություններին, պատմել մեր երկրի տարբեր վայրերում բնակվող երեխաների առօրյայի մասին։ Նրանք, ովքեր մշտապես հետևում են մեզ, գիտեն, որ անում ենք հնարավորը, որ մեզ հետ անցկացրած րոպեների ընթացքում հասցնեք լինել տեղեկացված ու միաժամանակ հաճելի ժամանց ունենաք։ Մեր առաջին հյուրը Վերոնիկա Եսայանն է, Հադրութի շրջանի Արաքել գյուղից։ Սովորում է 3-րդ դասարանում։ Սիրում է իր գյուղը, ընկերներին ու դպրոցը։ Ճիշտ է, գյուղում արդյունավետ ժամանց ապահովելու համար նախատեսված վայրեր չկան, բայց փոխարենը գյուղի երեխաները սովորում են տնտեսություն վարել։ Չմոռանալով նշել, որ մեր գյուղաբնակ տարեկիցներն ավելի մոտ են բնությանը եւ ցանկացած պահի կարող են անտարային զբոսանք ապահովել իրենց համար, հավելենք նաեւ, որ զրկված չեն ժամանակակից տեխնիկական միջոցներից։ Ունեն համացանց եւ քաղաքաբնակներից չափ տեղեկացված են աշխարհում կատարվող իրադարձություններից։ Լսենք Վերոնիկայի հետ մեր փոքրիկ զրույցը։ Ուսավորում եմ 3-րդ դասարանում Սլավիկ Սերանի անվան դպրոցում։ Լավ ես սովորում Վերոնիկա։ Այո։ Ինչ առարկաներ կա, որ շատ ես սիրում։ Մաթեմատիկա, կերպարվեստ։ Իսկ ինչ ես ամենաշատը սիրում նկարել։ Բնություն։ Մեր գյուղը ես ուզում եմ նկարել, որովհետև շատ գեղեցիկ է։ Մաքուր օդ կա, Ձեր գյուղեր ինչով է հետաքրքիր, լավը։ Երեխաներ կա, խաղում են նրանց հետ։ Իսկ դպրոց սիրում ես, դասերը սիրում ես, սիրով ես հաճախում։ Այո, ես սիրում եմ դպրոցը, որովհետև այստեղ շատ դիտելիքներ եմ ունենում, հետաքրքիր բաներ եմ սովորում։ Իսկ ինչով ես սիրում զբաղվել դասերից բացի։ Խաղելով։ Էլ ինչն է քեզ հետաքրքիր գյուղ։ Օրինակ գյուղի առօրյաները ինչով է հետաքրքիր։ Կանաչ խոտերով, ծաղիկներով։ Ինչ որ երազանք ունես, Վերոնիկա։ Ինչի մասն ես երազում։ Դառնալ նկարիչ։ ձեզ հետ լուսապտույտ մակապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կարծում եմ կարելի է երաժշտական ընդդիճում հայտարարել։ Համոզված եմ մեր ունկնդիրներն էլ դեմ չեն լինի որևէ հետաքրքիր երգ լսել։ Երազում ենք, որ արևը երկնքի քչմի մեզ մոտ։ Ոսկե գույն դառնան ծառերը, մոտ գիշերը արևոտ։ Արևի պայծառ շողերը, թող կարեն մեզ հետ այսօր են ամբողջ գիշերը, թող բարեն ինչ առավոտ։ Լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա Ապրենք, ինչ մեզ ապրենք, եթե չերա Ինչպես ապրենք եթե ջուն երազենք Երազում ենք որ աստերը երկնքի ճիճնեն մեզ մոտ Նարդարենք կան այս ծառերը եւ ապրեն մինչ առավոտ Մեր փոքրիկ փխուն երկիրը մենք սիրենք եւ փայփայենք Իսկ փայլուն փոքրիկ աստերը թող նրա մի զարդարեն Երաշտական դաթարն ավարտվեց։ Եթերում իր աշխատանքն է շարունակում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսը։ Մենք փորձում ենք լույսի ու ջերմության պտույտը շարունակական դարձնել ձեզ համար, սիրելի ունկնդիրներ։ Իդեպ, մեր հաղորդումներին մասնակցելու համար կարող եք դիմել Արցախի հանրային ռադիո լուսապտույտ ռադիոհանդեսի խմբագրություն Մեր շատ սիրելի տարեկիցներ, դուք գիտեք, որ զբաղված լինելն ու նախասիրությունները զարգացնելը մեզ կարող է շատ օգնել հետագայում ինքնաբավ ու տեղեկացված մարդ դառնալ։ Մեր հաջորդ զրուցակից Մարիաննան այս տարի Կավատի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի հագուստի մոդելավորման խմբակը այժմ նա քննության համար նախատեսված հագուստն է կարում։ Այս տարի ես արդեն ավարտելու եմ այս կենտրոնը եւ որպես քննական աշխատանք ներկայացնելու ենք բաճկոնակներ, որոնք կարվում են դհով նվագողների համար։ Մեր խմբից օրինակ քնություն ենք տալու 3 հոգի եւ ամենքս կարելու ենք երկուական բաճկոնակ։ Դուք որևէ ներդրում, ասենք, այդ գույնի, ձևի մեջ ունեցել եք, թե պարզապես հանձնարարություն եք կատարում որպես կատարում ենք որպես հանձնարարություն, բայց դիզայնի առումով մենք էլ ունեցանք մեր ներդրումը որոշման պահին։ Եվ իհարկե երևի շնորհակալ աշխատանքային առումով, որ գիտես հենց նույն կենտրոնի երեխաներն են դահակնելու։ Այո, քանի որ եթե ես տեսնեմ օրինակ բեմին այդ երեխաները նվագելիս հենց իմ կարած բաճկոնակներն են հակած, շատ մեծ պատիվ է առաջին հերթին եւ ուրախություն։ Մարիանա, նրանց, ովքեր դեռ չեն որոշել կամ ինչ որ ցանկություն ունեն, բայց չգիտեն, ասենք, կարելու հետ, ասեղ բռնելու հետ, այսպես ասեմ, ինչ խորուրդ կտաս դու արդեն ավարտում ես, բավական փորձ ունես, կարում ես արդեն։ Միանշանակ առաջին հերթին բոլոր աղջիկներն էլ պետք է կարողանան թեկուզ ասեղ բռնելու ճիշտ ձևը իմանան եւ այս խմբակը մեծ փորձ է տալիս ոչ միայն ասեղ բռնելու, այլև արդեն կտորները իրարից տարբերելու, կարողանալ կտորների հետ ճիշտ աշխատել եւ այլն եւ այլն։ Ես խորհուրդ կտամ հաճախել այս խմբակ, քանի որ այն շատ մեծ դռներ կարող է բացել բոլորիս արչեւ, թեկուզ նրանց համար, ովքեր մասնակիտություն դեռ չեն ընտրել, բայց ինչպես մենք տեսնում ենք, աշխարհը մոդայի շուրջ է պատտվում եւ հետագայում աշխատան գտնելու համար։ Եվ ժամանակակից աշխարհում շատ ցանկալի է, որ մի քանի մասնագիտության տիրապետ ես։ Այո, որպես երկրորդ մասնագիտություն ես ընտրելու եմ մոդուլավորողի մասնագիտությունը։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Իհարկե, եւ որ այդ զգացողությունը անպայման ապրես, որ քո կարած շորով ելույթ է լինելու եւ դա ավարտելու վրա արդեն ստեղծագործական կենտրոնը քեզ իհարկե մեծ ջերմություն ու լիցքեր կպարգևի։ Շնորհակալություն։ Հավաքի ղեկավար Սուսաննա Աբրահամյանը համոզված է, որ ցանկացած գործ ձեռնարկելիս կարևորագույն գործոնը սերն է։ Անկասկած պետք է նաև աշխատասեր լինել, սակայն եթե ընտրությունը ճիշտ է կատարվում, ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ է տրվում։ Աշխատում եմ 11-րդ տարին, եւ այս տարիների ընթացքում բավականին տարբեր աղջիկներ են եկել եւ գնացել։ Կան շատ հմուտ աղջիկներ, կան աղջիկներ, որ գալիս են, այդպես էլ չի ստացվում իրանց մոտ։ Ինչ թվում է ամեն մարդու մեջ ինչ որ մի տաղանդ կա, իր գենի մեջ ինչ որ մի հմտություն կա, որ ինքը պետքա բացահայտի։ Մեկը լավ կրթություն է ստանում, լավ մաթեմատիկա է սովորում, մյուսը պատմություն է սիրում, մյուսը կարիցամոտիկ է, մյուսը մակրամե, ամեն ինչ։ Հենց կարելու համար այդ ձիրքը բնատուր պետք է լինի, թե հնարավոր է աշխատասեր լինել, բազմապես սովորել։ Այո, աշխատասիրությունը ամեն ինչ հարթում է բայց մեկ այն չի մարդը տարիներով աշխատի իր վրեն, մեկ այն չի, որ իր հարազատն է, դա ասեղը բռնում է եւ գործը ստացվում է։ Այդպիսի աղջիկներ ունենք, որ ընդամենը 1 տարի են գալիս, բայց բավականին լավ հաջողություններ են հասել։ Կան աղջիկներ, որ 4-5 տարի գալիս են, բայց երբ ժամանակը գալիս է քնություն տալու, վկայական ստանալու, այդպես էլ մենք չենք թույլատրում, որ ինքը հանձնի, որովհետեւ գտնում ենք, որ ճիշտ չի լինի, ով որ հմուտ է իր արհեստը սովորում եւ ուղակի որ աշխատանքսիրության շնորհիվ ինչ որ բան սովորում է, դա նույն բանը չէ։ Լավ կլինի, որ իրոք մարդը զարգանա այդ ուղղությամբ ոչ թե միայն աշխատասիրությամբ, այլ իր մեջ դա լինի հոգով, սերով։ Այսինքն անի այն ինչ սիրում է։ Այն ինչ սիրում, այո, այո, այո։ Երբ սիրում ես քո գործը, միձև ստացվում է։ Իսկ եթե չես սիրում, ինչքան ուզում ես դու քո վրա աշխատես, ինձ թվում է դա այն չէ։ Մարդ պետք է այն մասնագիտությունը ընտրի, որ դա իր կյանքի աշխատանքն է լինելու։ Ինքը գնա աշխատանքի ուրախ, ոչ թե գնա մտածի, վայ, երբ պետք է ժամս լրանա գնամ տուն։ Սա էլ դրա նման մի բան է։ Երբ ես տեսնում եմ, որ աղջիկների մոտ չի ստացվում, ասում եմ, ափսոս է այդ 2 ժամը, որ նստում ես, ոչ մի բան չես անում, գնա գոնե դասերից սովորի, գնա մի ուրիշ խմբակ։ Ժամանակակից աշխարհում եւ ընդհանրապես ժամանակակից դեռահասների հետ, դուք դեռահասների հետ եք աշխատում, մի քիչ դժվար է, որովհետեւ իրենք ինքնուրույն են, ավելի շատ իրենց տեսակետ ունեն։ Ինչ որ բան կա արելուց առաջ, ասենք դուք առաջարկում ենք, նրանք նույնպես առաջարկում են, թե ինչ որ ոսկե միջին կա, թե զիջում եք դուք։ Ոսկե միջինը այսպես է, եթե երեխան պատրաստ է կարել այն, ինչը ինքն է առաջարկում, ուրեմն խնդրեմ, օգնում եք եւ կարում։ Բայց եթե նա ընդամենը մի քանի ամիս է հաճախում եւ պատրաստ չէ այդ գործը։ Եվ միշտ էլ այդպես է լինում։ Իրանք բերում են ինչ որ մի նկար, որը ինտերնետից են հանում ու ասում այս է եմ ուզում։ Բայց իրանց ունա նշանակությունները տեսնելով ես էլ հո գիտեմ, որ ինքը դա չի կարողանա կարի։ Սկզբից հասնենք մի հատ փոքր նմուշ ենք անում։ Ամենահեշտը կիսաշրջազգեստներն, սկսում ենք կիսաշրջազգեստներից, որ արդեն տեսակները բոլորը սովորում ենք կիսաշրջազգեստների, անցնում ենք շրջազգեստների, հետո թևքերի, հետո օձիկների եւ հետո վերջում իրանք այդ ամեն ինչը իրար միացնելով, միտեղ այս փոխելով, միտեղ մի ուրիշ բան փոխելով ստանում են ինչ որ մի նոր բան։ Այնպես որ եթե իրա մոտ այ այդ հմտությունը կա, ինքը վստահ է, մենք օգնում ենք, ինքը կարում է, բայց եթե չէ, դա հնարավոր չէ, որ ես սկզբից միջև վերջ կարեմ տամ իրամ, ասեմ, հեսա վերցուր գնա ձերտուն։ Ընդհանրապես դժվար աշխատանք է կարու ձևը չէի ասի, որ դժվար է, մի քիչ գծագրերը հասկանալն է երևի դժվար, բայց դա դժվար է այն աղջիկների համար, որոնք ասենք մաթեմատիկայից թույլ են։ Մեր ամեն մի գծագիրը դա արդեն հիմքում իրանք պետք է ունենան երկրաչափությունը, որ ասենք տանել այսպիսի գից, անկյունագից, օղը հայաց կանգնեցնել, իրանք հասկանան ինչի մասի ենք խոսում, ոչ թե ես գնամ ասեմ, գիտեք, օղանկյունը սա է, շորժանը սա է։ Ասել է թե պետք է դպրոցում էլ լավ սովորեն։ Անպայման, անպայման։ Շատ ժամանակ հակասություն հիվանդություն է լինում ծնողների հետ, երբ ասում են դասերը չի հասցնում, խմբակն էլ չի հասցնի, բայց երեխաները շատ դեպքում ապացուցում են հակառակը, որ եւ դասերն են լավ սովորում եւ խմբակներն են հաճախում։ Այո, համամիտ եմ ձեզ հետ։ Այն երեխան, որը խմբակը հաճախում, նա ավելի պարտաճանաչ է, նա սկզբից սովորում է իր դասերը կամ ինքը իր գրաֆիկը այնպես է դասավորում, որ իր դասերից հետ չմնա։ Բայց այն երեխան, որը խմբակ չի հաճախում, դա իր համար պատճառ է, որ ես ժամանակ չունեմ խմբակ հաճախ ուրախելու եւ նույն ձեւի դպրոցում էլ ասում ժամանակ չունեցա դասերը սովորելու։ Թե այդ երեխան ինչով ազբաղված ամբողջ օրը, դա երևի ծնողների արդեն պետքա մտածելու տեղիք տա, որ հետևեն։ Հիմա պատրաստվում են քնության։ Ոչ բոլորը, 3 հոգի ավարտական քնության են պատրաստվում, կարելու են բաճկոնակներ մեր դհոլի խմբակի տղաների համար։ Նրանք արդեն պատասխանատու աշխատան։ Այո, այո։ Առաջներում դա կարում էին մասնագետներ։ Իսկ մենք կարում ենք փոքր նմուշներ, քանի որ տեսնում եք, փոքր նմուշները այնքան է շատացել, որ կախելու դնելու տեղ չունենք։ Եկանք այն եզրակացության, որ համ օգուտ կլինի իրանց, համ օգուտ կլինի մեր այս հիմնարկությանը, որը անվճար սովորացնում է բոլոր երեխաներին, որ խմբակ ուզում է լինի, բոլորներ անվճար է։ Այդ վստահությունը նրանց համար եւս մի փուլի հաղթահարում է կարելի է ասել, երբ իրենց այդքան պատասխանատու գործ են վստահել։ Այո, կյանքում բոլորն էլ պետք է քիչ-քիչ անցնեն այդ վստահության փուլերը, որ իրանք իրանք վստահ զգան։ Եթե մենք ասենք չես կարա, չփորձես, պետք էլ չի դու դրա մեջ խրվես, դա էլ է սխալ։ Ավելի լավ է մի բան անեն սխալ հետո օղեն, քան թե ոչ էլ փորձեն։ Նյութատեխնիկական բազանապահովածը աշխատելու համար։ Այո, կտորը լրիվ առնում է կենտրոնը։ Մեքենաներն ա, որ մի հատ ունենք մեքենակարի, որը որ լավ աշխատում, մյուսները հինա, բայց մեկը մյուսին հերթ տալով աշխատում են աղջիկները։ Շնորհակալություն ձեզ հաջողություններ։ Ձեր ձեռքերին դալարություն, ինչպես ասում են, եւ հաջող քննությունների հանձնեն եւ ձեզ հպարտանալու առիթ տա։ Շնորհակալություն։ Ձեզ հետ լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ Մեր վերջին էջում ձեզ ենք ներկայացնում երեխաների խոհանոցում գտնվելու անվտանգության մի քանի կանոններ եւ մեթոդներ, ինչպես նրանց զբաղեցնել հենց այդ տարածքում։ Երեխաները սովորաբար սիրում են մայրիկի հետ ժամանակ անցկացնել խոհանոցում։ Նրանց համար ուրախ է եւ հետաքրքիր, բայց երբեմն փոքրիկը մայրիկի խանգարում է։ Ինչ անել, որպեսզի եւ երեխան չխանգարի մայրիկին եւ մայրիկը չնեղացնի փոքրիկին։ Առաջին հերթին կարևոր է պահպանել անվտանգության կանոնները։ Նախքան երեխային խոհանոց թողնելը պետք է հավաքել եւ պահել քիմիական բոլոր նյութերը, երեխայի ձեռքի տակից հավաքել բոլոր դանակները, պատարակախները, ուտելիքը միսը դնել այնտեղ, որտեղ երեխայի ձեռքը չի հասնի, Կենցաղային տեխնիկան եւս դնել այնտեղ, որտեղ երեխայի ձեռքը չի հասնի։ Երեխայից հեռու տանել աղբամանը, հոգալ, որպեսզի երեխան չկարողանա դիպչել գազօջախին, մաքրել հատակը։ Անպայման հետևեք վեր նշված անվտանգության կանոններին։ Երեխայի ներկայությամբ ոչ մի դեպքում մի բացեք ջեռոցը։ Փոքրիկը կարող է ցանկանալ կրկնել մայրիկին եւ վնասի իրեն, խաղեր խոհանոցում Երբեմն ամենհետաքրքիր խաղերը կարող են ոչինչ թվալ երեխայի համար, երբ նա խոհանոցում է։ Փոքրիկ աղջիկները ցանկանում են օգնել մայրիկներին, օրինակ նախաճաշ կամ ընթրիկ պատրաստելիս։ Ստորև ներկայացնում ենք մի քանի խոհանոցային խաղեր, որոնք փոքրիկին զբաղված կպահեն խոհանոցում առանց մայրիկին խանգարելու։ Խաղ առաջին՝ գանձարան։ Կարող եք փոքրիկ արգղ դնել խոհանոցում եւ երեխային տալ բանջարեղեն, միրգ, որ เป զի թաքցնի այդ արգղի մեջ։ Իսկ երակոր պատրաստելիս կարող եք խնդրել նրան, որ เป զի իր գանձերից մեկը ձեզ տա ճաշ պատրաստելու համար։ Այսպիսով նա կդառնա ձեր օգնականը եւ իր մասնակցությունը կունենա համեղ երակորի պատրաստմանը։ Խաղ երկրորդ՝ խոհանոցային բարականերից բուրգ։ Երեխայի համար կարող է գնել պլաստմասե բաժակներ, ափսեներ, որոնցից նա բուրգ կպատրաստի մեկը մյուսի վրա դնելով։ Խաղ երրորդ. Կափարիչ հայելի։ Երեխան շատ կուրախանա, երբ իր արտացոլանքը տեսնի կաթսայի կափարիչի վրա։ Կափարիչն իհարկե չպետք է լինի ապակուց։ Խաղ 4. Սպունգե շենք։ Աման լվանալու սպունգը շատ լավ փոխարինում է քարե սալիկներին, որոնց միջոցով փոքրիկը կարող է կառուցել պատ։ Միայն թե ուշադիր եղեք, որ փոքրիկ չարժջին բերանը չտանի սպունգը, Հիշեք, որ երեխայի ձեռքում հայտնված յուրաքանչյուր իր պետք է լինի մաքուր։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ունկնդիրներ։ Մենք ուրախ ենք, եթե դուք այսօր հաճելի ու հետաքրքիր ժամանց ունեցաք մեզ հետ։ Օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանն ու հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը։ Ձայնասրահում Դավիթն էր։ Մինչ նոր հանդիպում։